na pravi put, on je od upućenih, a koga Allah u zabudi ostavi, za njega nema upućivača. A zatim, draga moja braćo, na početku ove naše hudbe spomenut ćemo stvari koje će biti tema naše današnje hudbe. Allah Želšanu mu je stvorio čovjeka i odredio mu na dunjaluku da se trudi, da njegov život bude u znaku truda, napora i zalaganja, umora i tako dalje. Kaže uzvišeni, لقد خلقنا الانسان في كبد mi smo čovjeka stvorili da se trudi znači ti si stvoren čovječe da se trudiš i da se umaraš da se napežeš da se suočiš i sukobljavaš sa dunjalukom i njegovim poteškoćama kaže dalje Allah Đalašanohu Ja eyuha l'insanu inneke kadihun ila rabbike kadham fe O čovječe koji se mnogo trudi i štiđe svoj trud pred Allahom naši. To jest, dakle u tešinu kod Ibn Kestira stoji, to jest ti čovječe neminovno ideš ka susretu sa svojim gospodarom. Susreće se za Allahom Đerlešanu i naći ćeš ono što si uradio. Neminovno ideš u susret svojim dijelima, pa bila ona dobra ili bila, ili bila loša. Dakle, Svaki čovjek ulaže trud i napor na dunjaluku i u tom pogledu Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kaže koji prenosi Čabrin i Abdullah bilježe Budavu kaže Etani Džibril pa kal ja Muhammed عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم ما شئت فإنك مجزي به دوشهم يا جبريل ركعوا أو محمد živi koliko god hoćeš i kako god hoćeš, ti si mrtvac. Dakle, ti si meni, ti ideš ka smrti i susreću sa Allahom Đerdašanuhu. Voli koga god hoćeš, znaj da će se od njega rastaviti. I radi šta god hoćeš, srećeš to. Srećeš ta djela i suočit ćeš se sa njima na sudnjem dan i po njima će ti se, po njima će ti se suditi. Dakle, znači, vidimo da svi ljudi ulažu trud, Jedni ljudi ulažu trud, rade i umaraju se i srećni su. Drugi ljudi ulaže trud, i ulažu trud i napor i umaraju se na dunjaluku, a nesrećni su. I muslimani i kjafiri, i muško i žensko i malo i veliko, nije niko oslobođen od ovog suda i napora, ali je razlika, razlika od čovjeka do čovjeka velika. I u tom pogledu, dakle, vraćo, postoje dvije skupine ljudi, postoje srećni i nesrećni. Kaže uzvičeni, يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد onoga dana kada dođe šta? Kada dođe sudnji dan, niko neće moći progovoriti ni jedne riječi niti šta izustiti bez dozvole gospodara, bez dozvole Allaha Đalešanu. I od njih će biti srećni i nesrećni. Dakle, među njima će biti, među ljudima toga dana, oni koji će biti srećni i koji će biti nesrećni. A Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi muslim od Ibn Sa'uda, između ostalog govoreći o formiranju zametka u maličnoj utrobi, na kraju kad Allah pošalje meleka da udahne dušu, ka, zapiše na faku, zapiše dužim života i ostalo i kaže još, zapiše hoće li biti srećan ili, ili nesrećan. Dakle, nema, nema treće. I dalje, u ovome kuranskom majetu suge Hud, Allah će da kaže, za one nesrećni koji budu nesrećni na dunjalu, koji budu kao kjafiri, njih čeka džehennem, Njih čeka žehennem i u njemu će teško udisati i izdisati. I u njemu će ostati dok je nebesa i zemlje, osim ako tvoj, osim ako Allah drugačije ne odredi. Šta znači ovo, braćo, u njemu će ostati dok je nebesa i zemlje? Kaže, želi da stavili u svom tefsiru da su Arapi upotrebljavali izraz za vječnost, kada bi govorili da nešto vječno traje, da će ostati stalno, da će ostati ebeda, da su govorili ostaćeš tu ili dođe će trajati dok je nebesa i zemlje. Dakle, zato je Allah što nam potrebi ovdje ovakav izraz. A šta znači ovo ako tvoj gospoda drugačije ne odredi? To znači, kažemo u Fesiri, da će veliki griješnici koji su bili nepokorni Allahu Đelešanu, ali su umrli na tevhidu, da će jednoga dana uz Allahu pomoć i dozvolu izići iz žehennema. A kaže, oni srećni, oni srećni će u džennet i u njemu će ostati dok je nebesa i zemlje, dakle, vješno, osim ako tvoj gospodar drugačije ne odredi. A šta je znači osim ako gospodar drugačije ne odredi? Za džennetlije. Pa kažu, dakle, čovjek ne ulazi u džennet po svojim djelima, nego učiš u džennet po Allahovoj milosti. Zato Allah kaže, ako Allah drugačije ne odredi. Nego djela su samo sebe i uzrok da se zaradi Allahova milost, da se zaradi, da se zaradi džennet. Dakle, braćo, kako vidimo iz ovih ajeta, čovjek je srećan i nesrećan zbog svoga truda koji ulaže i zbog onoga što radi na dunjavuku i u ime koga radi. Muslim od Asima al-Aš'arija bilježi hadis da je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao, mi ćemo samo dio hadisa navest. Kulu nasi javdu fabari'u nefsahu famuhtikuha av mubekuha. Svaka, svaki čovjek se svaki, da, svaki dan prodaje svoju dušu. Pa ili je otkupi ili je upropasti. propasti. Dakle, svaki dan čovječe ti prodaje svoju dušu ili je otkupiš pokornošću i dobrim djelima prema Allahu Đelešanu ili je upropatiš vježenjem s nepokornošću. Zato, brate muslimanu, ne misli da ako ti ulažeš trun, da ako se ti umaraš u pokornosti Allahu Đelešanu, izvršavajući njegove naredbe, ostavajući njegove zabrane, da se kjafri ne umaraju. Pa Allah nije istina kjafiri, koliko god musliman, koliko god iskren vijenik ulaže truda u pokornosti Allahu Đelešanu, želeći Allahu zadovoljstvo i njegovo lice i njegovu nagradu u džernetu, to kjafiri još više ulažu trud u griješenju, u igri i zabavi, u nepokornosti Allahu Đelešanu. Zato ćemo braću danas spomenuti razlike, razlike između onih koji ulažu svoj trud na dunjalu koji srećni i onih koji rade i dan i noć i umaraju se, ali su nesrećni i na koji na ahiretu sačuvu nas Allah od toga. Prva razlika, brašo, jeste u tome što trud i rad i zalaganje vjernika, muslimana i onih koji su srećni, biva u pokornosti Allahu Đerlašanu. Dakle, oni traže Allahu zadovoljstvo. Hadis od Muaza ibn Žebela, u kojem kaže Resul sallallahu alaihi sallam govori o otkupljivanju grijeha i vjernik dakle sa tim svojim trudom postiže jedno od dvoje ili mu Allah oprosti grijehe ili mu poveća mreže. Dakle, ili oprosti grijehe ili poveća mreže. Pa u hadisu o kefaratima od Moazem i Džebela prenosi se da je, resurs, da je rekao Resul Sala Sranka jedno jutro je okasnio na sabba i sunce samo što nije bilo izišlo i klanjao je namaz, sabba namaz sa sahabima i učio je kratko prije nego što sunce iziđe i onda se okrenuo sahabima i rekao ja sam kada je poslije noćnog namaza malo prilegao i vidio sam svoga gospodara u najljepšem liku pa me je pitao, o Muhammede, o čemu raspravljaju meleki? Pa sam rekao, Allah najbolje zna, a onda me, onda je Allah će da šamu stavio svoju ruku na moja prsa tako da sam osjetio hladnoću i upitao, o Muhammede, o čemu raspravljaju meleki? Pa sam odgovorio, raspravljaju o kefaratima i o darežatima i o dovama. Pa je upitao Allah, a šta su to kefarati, Muhammede? Pa sam odgovorio, kefarati su koraci do mesđida. Dakle, to je ono što više grijehe, koraci do mesđida. Kaže Resul sallallahu alaihi sallam, prvi korak do mesđida oprašta grijehe, više grijehe, a drugi korak podiže dređe. Kaže, druga, druga stvar, iščekivanje namaza, između namaza, namaza posle namaza. Treći, ostajanje u mesđidu posle namaza. I četvrto, uzimanje abdesta u teškim trenutima. Pa su mu fetiši objašnjavali šta znači uzimanje abdesta u teškim situacijama, jer su kazali uzimanje abdesta kad čovjeka opuste sržba, kad ga, kad, kad ga snađi ne, ne, neka nebolja, uzme abdest i kanja namaz i Allah, Allah briše tu tugu i nebolju. A jedni kažu da je to uzimanje abdesta u hladnim danima i noćima i klanjanje, klanjanje dva rekata ili više, više rekata na pili, što je, što je ispravnije mišljenje. A što se tiče braća, dakle, to je ulaganje truda srećnih. Dakle, samo kad o keferadima riješ, oni stvarima koje pišu grije. A što se tiče nesrećnih, što se tiče nevjernika, kod njiha svaki trud, svaki korak na dunjavuku, povećava grijehe i povećava stepene u džehennemu. Povećava nepokornost Allahu džehennemu. Zato Allah Želešanu u suri Teube kaže Innema yurihu Allahu li u'adibahum biha bil hayati dunia. Allah Želešanu sa dunjavukom koji daje nevjernicima šta, šta im želimo? Bogatstvo, imetak, položaj. Želimo ga je, mi želimo da ih kaznimo time još na dojavu. U ovome, u ovome životu. Pa još ne znam, kusam vam kaferu. I da, oni, da ih uništimo, a oni nevjernici. Da ih uništimo na tom kufru, zbog toga su slovali su svoj, da se pokoravaju Allahom Đerlešanu. Druga vraša razlika jeste da oni koji se umaraju, koji se trude na dunjavuku, koji ulažu svoj trud pokornosti Allahu Đerlešanu, osjećaju slast u svojim prsima. Oni su naši sreći i zadovoljstvo u svome životu. Imaju pred sobom jasan cilj i zato su zadovoljni i srećni, koliko truda uložili. I vallaha je to istina. Onaj koji je spoznao gospodara svjetova, ako njemu samo na sredu pada, on osjeća prostranstvo u svojim prsima i on je zadovoljan i zbog toga osjeća slav i sreću. Na primjer, uzmo samo primjer noćnog namaza, kjelom lejla, koji nije u umetu, koji nije obaveza, A vjerovat za Muhammedu sallallahu alaihi sallam, pored farzova koje ljudi izvršavaju muslimani, kad žele da povećaju na filama i uče noćni namaz, na početku to biva teško. Teško, šeitan ne da da insan ustane na sopa, a kamo noćni namaz, kad je najslabije spavar. Ali kasnije kad se čovjek navikne, bude mu slatko i neobično kad ne ustane, I u tome nalazi najveće zadovoljstvo da ostavi postelju onda kad ljudi najviše spavaju, kad je najdraže spavati. Dakle, zato su govorili alimi, kako nam Allah kaže, kad poslije sabaha ne boravimo u mešćidu i ne učimo Kur'an, nego kad legnemo, klanjamo sabah, ali ako legnemo poslije toga, nismo spremi za dnevni posao koji nas čeka. Nismo spremi za, da, da se posvetimo kako treba našim poslu koji je pred nama. I govorili su da znaju vladari što je našim prstima, borili se protiv toga. I tako mi Allaha radost ibadeta i truda u ibadetu je daleko veća od radosti nevjernika i griješnika u njihovoj igri, u njihovoj zabavi, u griješenju i nepokornosti prema Allahu Đalašanuhu. A nesrećnici vraćaju kao posljedicu. Kao posljedicu svoga truda i zalaganja imaju tješkogu u prsima, imaju nesređen život, imaju neuredan život, imaju nesrećnu i tugu na dunjalu i na heretu neko će upitati kako to nesrećni ljudi, kako to uh, e, kjafiri, vješnici koji potroše čitav život u grijevu, nikakve obaveza nemi prema Allah, niti žele da ih punjavaju, nego samo uživaju u dunjavskim slastima i strastima, otkuda se umaraju, kako da se umaraju. Allah i braće, namašemo samo neke stvari koje će nam objasniti u kakvom se halu nalaze nevjernici i griješnici koji svoj trud i rad na dunjavu ulažu u griješ prema Allahu Prva stvar, kad griješnik čini grije, Allah je svaka duša svjesna da je to grijeh prema Allah. Ma koliko se to njemu činio slatko i primamljivo, ako čini zinalu, kad prođe ta kratka slast i užitak, ostaje tuga u prsima. Ako je lopov pa to učini, ako je alkoholičar pa se napije, poslije toga, poslije tog kratkog užitka je tuga. Dakle, poslije kratkog užitka dugotrajna tuga i stalna i stalna nesreća. Pa pogledajte, pored toga, Allah želežanu kažnjava takve, a mi to danas vidimo pred svojim očima tugom u životu, vrakolomstvima, e, raznoraznim bolestima, koje su posljedica bluda, al, trošenja alkohola, droge i tako, ne bolesti. Prišao jedan brak, vezano za brak, kaže, prišao sam s jednim čarijom, čovjekom koji je na, na namazu, koji ne zna za svoga gospodara, i kada razgovarali smo o braku, kada ja mu govorim kako, kako mene žena sluša, kako moja žena kao muminka poštuje Allahov propis i kako se odnosi prema meni i kaže mu Allah, nikad, nikad nisam izišao iz kuće da me nije ispratila sa osmijevom i sa selamom i nikad nisam došao u kuću, a da mi nije unijela cipela i da mi nije učinila uslugu koju treba da učini kao, kao mužu i kaže meni nekako to drago pa kaže ovaj kaže, pa svakom je to drago svakom me, ali to kod mene nema to kod mene nije tako ja koje želi kada je datnijem pare za račun za struje, onaka je kuća do dugo dan dakle nema povjerenja u nju haos, haos u porodicama a kao ni drugi, i sad, nije to samo kod običnog svijeta, vallahi. Pri, priča nam ali istini događaj sa ženom, sa djevojkom koja je počinila zinaluk, koja je počinila zinaluk sa mladićem u kojoj se bila zaljubila i kaže, na kraju posljedica toga je to da je ona zatrudnjela, ponjela je djete iz zinaluka i htjela je da sakrije od svoje porodice, od oca i od majke i tako dalje. To bruka i sramota i za nju i za porodicu cijelu. Međutim, Allah je htio da se ta sramota otkrije da se taj grijeh otkrije. Pa kaže kada je bila u devetom mjesecu, kada je trebala skoro da rodi, trebala je obavezno, hitno treba da ide na putovanje sa ocem. I pošla je s ocem i odmarali su na jednom mjestu i njemu se našli poraženi bolo. A otac do ništa nije znao. Uopšte nije znao da je trudna. Pa kaže, otišla je oca pod jedno stablo i rodila je djece. Rodila je sin. I plakala je dugo. Plakala je dugo i rekla je i govorila je kada isto ono što je, što je govorila Merijem. Pazite, braću. Rodila djete iz naluka. Prije deset, prije pet minuta, otac je bio u takvom stanju. Šta će doći pred oca, ponovo treba da nastavlja svoje putovanje nad djetetom. Kako doći od naoče? I razmišljala i onda je udarila djete i zapukala ga tu pod stavu. Ali je Allah je odrešanom motiv da se to ponovo otkrije i da sazna njeni roditelji i da sazna i da sazna komšiluk i da ta sramota ostane stalno, stavno na toj, na toj ženi. Dakle, to je ta patnja i tuga požge nepokornosti Allahu Želešanu. Zinao, subhanallah, Allah govori o Marijanju, koja je rodila na čudan način sina, onako kako to, a, za nas čudan. Allah je samo što sve može. Kada je rodila Isale i Salama, Marijan koju je Allah očistio i sačuvao i podržao je, rekla je, ja vejte ni, mitu kao lehele. Teško meni da sam Bog domula prije, ovo, prije prije ovoga da sam, i da sam potpuno zaborav pala. Allah ovaj je podrži, kad je rodila Isara i Salama, u Fesri kažu za riječi, ako te neko upita, bilo što reći, ja postim da su to riječi Isara i Salama, kad ga je rodila kao djete je progovorilo. I sve to znala, i znala da je čista, i Allah je podržao i očistio, ali je teško bilo, kako se pomalo pred narod, jer znaš da će narod reći. A kamo li, kamo li ti naučarka, kamo li ona koja počini, počini takav gri. I dakle, braćo, rekli smo da to nije slučaj samo sa takvima, sa običnim ljudima, drugerašima, kockarima, poduzetnicima i tako dalje, nego i sa onima koji zauzmaju visoke političke položaje, koji, za, koji su profesori, inženjeri, koji su, uh, koji imaju nekakve titule, pjevaši, koji su autoriteti u narodu, popularni i tako dalje. Pa Allah, pogledajte kako završavaju, ako nisu muhmini, tako Allah na sredu ne padaju. Ako je, ako je pjevaš, prođe njegova karijera, ili pjevašica, dok je mlada, slikaju je na naslovnim stranicama bolu. Pogledajte, kažu, vodje računa, vodje računa o ženi i govore da je žena muslimanka ugrožena. Subhana, pogledaj zavude, a ne ti da vide istinu, koja se vidi golim okom, ono što kažu. Koga slikaju na naslovnim stranicama? Mlade, gole, lijepe žene, koje su prinavile za strah, da zašto žele i zato da se izgledavaju s A da je ta ista žena stara i da je ružna, makar bila doktor svih nauka, bilje stari na naslovnom stranicu. Da bi nikad, eto mi koliko poštuju, koliko poštuju ženu kao ličnost. Ili ako je takav, dakle, akademski građanin, dok je vredio, ostario je. Kad ostari, kako došava svoj život? Ili u bolnici, ili u ludnici, ili voda uko kod žene. Akademski da žene. Tako završavaju i valovan je pohak. Potpuno izgubljen. Nema cilja, nema cilja u svome životu. Nije spoznao svoga gospodara. I sta, zamislite onaj ko se tako trudio. Ko na tom putu uloži trud i ko tako potroši život na sudnji dan, kad vidi svoja djela, u što je potrošio, zbog čega je osjedio, zbog čega se zgrbio, zbog čega je 60-70 godina patio na dunjavuku, zbog toga da mu ta djela budu u džehendem, koji, koji, je, koji je vječan. Zato, braćo, braćo, ne treba da žalimo zbog toga što ulažimo svoj sud u pokornosti Allahu Đelešanu i što se, što se oslobađamo nekih stvari koje izgledaju primamljive kao što su porno časopisi i porno filmovi i sve druženje sa ženama, druženje sa loškim društvom, alkohol, droga i tako dalje. Wallah je čovjek pobjednik onda i uspio je onda kad pobjedi svoj strah. Sada je zadovoljstvo u duši. Sada zna da robije samo Allahu, a da, da ne robije nikom drugom, da ne robije svoje strasti. Evo spomenut ćemo samo još dvije vrlo bitne razlike između onih koji su, da bi nam to bilo jasnije, ali ponijeli to u našim dušama, da li, da bi je dođu teški trenuci u život, dođu pa se djeliku služi, pa mu se samere u prsima, pa kare pogledaj, sad svijet u zavodu, svi idu tamo, svi, svi se življavaju, svi troše tako svoj život i vrijeme, na tim dunjaloškim ukrasima, a ja ovako, pa šeta na napada s te strane i samo da ga, da ga izboji iz te skupine srećni, da ga izboji iz te skupine koja će inša Allah zaslužiti ženet i Allahu, Allahu nagradu. Treća razlika, braćo, jeste to što srećni, oni koji će zaslužiti Allahu nagradu, svoj umor i trud, u stvari njihov umor i trud i zalaganje, ograničeno na dunjavuku. Samo za dunjavu paži. Dakle, za smrću sve se završava. Sve brige, sva tuga, sva nesreća, sav jad, završava se sa smrću. Dakle, ima granica tome. Kod nesrećnika nije tako, kako je rekao Resul Sallam, kad je njegova čerka Fatima vidjela, radijallahu anha, kad je vidjela njegove muke, smrtne muke, poslanika sa osrlem, i njegov dunjavu bio najveće iskušenje od svih vjernika, od svih ljudi, i njegova smrt boli, a zato je nagrada njegova najveća. Pa kada je vidjela kako se muči i kako ga je groznica uhvatila, kaže, o muke moga oca, o muke moga bavi. A kaže, što sam osrlem, o čer moja, od danas više nema muka za tvoj babi. Od danas više nema muka i te goba, za mumina više, dakle, smrće sve se prekida, sve prestaje, nego na smrti, Allah Đelešanu mu šalje meleke i obraduju vjernike sa džennetom. Wallahi na smrti kad melek uzima dušu, dođe da te obradi džennetom i zato se vjernik je smrti kaže uzvišeni inne ladine kalu rabbuna Allahu thumma stafamu se te nezdala lehimu l-melaikatu alla te hafu wa la te hazanu wa emšti vrti džennet il leti kuntu tu'adun Kaže, pa oni ma koji kažu nam gospodar Allah pa ustraj na tom putu pa ustraju, a vrlo je teško ustrati na tom putu molim Allah da nas podri na istini pa dolaze meleki na smrti to su riječi gospodara svjetova i kažu ne bojte se, ne trugujte Ne bojte se dakle onoga što je pred vama što vas čeka, čeka vas inša Allah radost u kaburu, čeka vas radost na sunnjem danu i laha ispiti čeka vas žernet koji je prostran koliko nebesa i zemlja i ne tukujte za onim što vas ne imolišlo. To su lažni, promazni i kratki, kratki, kratki užici. A što se tiče nesrećnih, oni nije tako, njima nesreća na dunjavuku i ne prekida se nikad. Oni nije tako? Zato nesrećni dođe na, na, na hiret, pa bude je stavljen u džehennem, samo jednu sekundu ili jedan dio sekunde, pa bude upitan jesi li ikada radost imao, a imao sve na dunjavu, jesi li ikada radost doživio, reći će vam vani nikak, nikakav užitak, nisam osjetio, niti radost, niti radost doživio. Allah nas sačuva od toga. I sljedeća stvar, braćo, a ovo me treba poslu razmišljati i vidjet ćete, primjećite u našim životima, vallaj da je to hak. Allah će lešanu u istinske mu'mine, istinske mu'mine i one srećnije koje nam pripremio džennet na dunjavu koji još im olakša njihove tegobe i njihov trud, olakša im put do dženeta. Pa pogledajte, šta to znači? Često puta ali svjedočimo toga da Allah vjernike daje, pomagače njegove vjere, veže neka srca za njih, za te ljude koji su istinski mumini, makar oni ne bili vjerni, makar bili kafir, makar bili mušici. Pogledajte ne sula šale sebe. U Meki, u Meki svi ga napadaju. Nikoga ne voli, protjeruju ga. Nema, ne odra, mala, mala što mu se odaziva. Ali koga Allah veže za njega? Veže Abu Taliba koji je mušik. Vječno u džehennemu, subhanahu. Allah je vezao njegovo srce za njega. Da nije hemi on bio takav, bio bi ko njegov drugi amiža. I ko ostale njegove amiže. Osim hamije. Dakle, bio bi takav, ali je bio mušnik i umro na kufru, ali je ispio kasidri pjesmu, rudali su kjafirima i mušnicima. Znaju ovoj ideji, ideji umro i piše će zajedno sa Buđehnom u Žehennemu, osim što će, što će Boga smanjiti kaznu zbog toga što je podrao poslanika sa sebe, pa će biti u bežavu džahennemskom, a u bežavu džahennemu vječno, ali je ispjevo pjesmu protiv njih i ruga i se govori kaj zar mislite da ću vam ja predati Muhammeda. Vi se varate i kaže na kraju te pjesme, kad bi došao ko da pomiri, ja bi joj pomirio. Ali umire, umire kao kao. Allah ne želje njegov nije za, za poslanika. Nije to samo s Muhammedom svoj sebe. Nije to samo zato što je on poslanik, nego sa njegovim ashabima. Allah što želje udaje u najtežim trenucima da odu kod neđašija i nalaze tamo utočište. On kršćanin. I preko njih, preko njegove zavisima islam. I umire kao muslim. I, i dalje, kad neki nisu mogli da ostanu, Allah im daje ensarije kao pomagači u Medini i njihova srca zbratinuje i vežu se zajedno i ostaju zajedno na akidi na daj dalje da Muhammed Rasulullah. Tako braću nije samo sa ashabima, nije samo sa tabinima, nego sa svim vjernicima i svim dajima i svim pomagačima Allahove vjere dok je to do sumnjega, do jamenskog dana. Samo smo spomenuti o slučaju Lintejnije, kada je, kada je tatarski vojskovođa Kazan pošao primjer islam. Njegovi preci koji su osvojili Bagdad, koji su srušili Bagdad, ubijali muslimane, nisu bili prijatelji islam. A on je šumak jer izdama je sudio po jasniku, po nekakvom zakonu koji oni misli ubačio svega i dosta i kršanstva i kurana i tako dalje u to. Pa je pop, pokušao, spremio vojsku da napadu šan, da učini zulu muslimanima. Pa je ten je da o, ostale učinjanstva razmišljio, razgovarao, šta da učinimo? Pa kaže, treba otići predajno. Kaj to je veliki sunčar, tabut, on će nas pobiti, sad će nas. Kaj mi temelj nema veze, idemo. Kako će govoriti? Pred njim, a ne, ne ja ću govoriti. Pa kada je došlo, predali ga. Prevodio se, kaj je rekao, prevođi neko govore. Ibn Temi rekao, o čovječe, o Allahu robe. Kaže, tvoji predsi, ti si kaj musliman. Primio si islam. I mi ga smatramo muslimanom. A tvoji predsi su bili divljaci. Bili su divlje horde koji su uradili to što uradili. Ali nisu bili zunčari kao što si ti. Pa kudi biš, kudi si pošao? Pa kad je čuo te riječi, tako jasne, bez nikakvog straha, rekao je prevodio su, rekao je, moli Allah za mene, kupu ti dobu Allah za mene. Pa je intenji digao ruke i rekao, ja rob, ako je ovaj tvoj rob pošao na tom putu da se bori, pomozi ga, pomozi ga, a ako je pošao da ti prkosi, da prkosi tvoje veličine, da čini zoom i nere na zemlji da ubija muslimane, uniš ti njega njegovu vojsku. Još mu je mnogo toga nagovorio, izrekao u svojoj dobi. Pa je, pa ga je pustio kada dan i kad su od njega, Rekli su im učenjaci što ti mislim tebi, mi nećemo s tobom zajedno se vratiti. Kaj pa ti jednim kod među drugom, kaj sigurno će cijelom ono svijetit i sad će poslat ljude koji će te ubiti na pola puta prema Damasku. Kaže im tebi, kad nešto vi samo nešto nije spavno. I otišao je sam svojim putem i što se desilo? Kazan je poslao stražu, poslao je konjenike koji su ga pratili do kući. Ispratili ga skroz do kući, a poslao je drumske razbojnike u ovoj ostaloj skupini Alima i sve su im pokrali čak i odješće s njim skinuli. I tako su se vratili, tako se vratili kući. Dakle, Allah je Jelešanu pomaže i podržava i još na dunjavu polakšava put do ženeta i takva situacija je sama. A što se tiče nevjernika, njiha, njiha kažnjava na razne načine i na dunjavu, kažnjava je jedne drugima, subhanallah. Zar nismo svjedoci toga? Kažnjava nevjernike jedne drugima i kažnjava i muslimanima. Kažnjava i muslimanima. Iako su muslimani danas tako uspavani, spavaju što se tiče promisanja Allahove, Allahove istine, što se tiče davi i džihada, to su davno zaboravili Osmani kome se Allah smilovo, ali Allah kažnjava nevjednike i na taj način, zato kaže uzvišeni, قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم Borite se protiv njih, Allah će vas, Allah će i njih u vašim rukama kazniti i ponizit će ih i vama će dati pomoć i podršku protiv njih. A također vraću u džennetu, na ahiretu, najveća radost, najveća radost, a najveća radost će biti, zaboravit će vijenik sve užitke u džennetu, gledanje u Allaha, njegovo lice, kaže uzvišeni vđuhu je umedim nadira ila na nadira, neka lica toga dana više vesela u gospodara koga će verati. A najveća kazna za nevjernike, pored džehennema, dakle, neće imati užitaka, osim što neće imati užitaka, neće vidjeti svoga gospodara, kaže uzvišeni, kella inna mu arrabbi mi umedim da mahđubun, ne, oni će toga dana od svoga gospodara biti zakonjeni, neće vidjeti Allaha za džehennem, dakle, nema užitaka, ali pored toga ima kazna, ne samo da nema užitaka, nego vječna kazna, sa sačuvanost Allaha. Molimo Allah da nas učini srećima na dunjalu i ahiretu, da nas ne osamoti na dunjalu i ahiretu. Molimo Allah da pomogne islam i muslimane. Molimo Allah da nam oprosti grije, da vidi naša srca na tevhidu i da nas uspiti na rađa da Allah da nas udruži sa onima koji će nas pretiti u tebe. Amin. Rekao ovo, Allah molim se oprosti. Sebi molite ga i vi.